Աշխատանքային այցով կրկին Արցախում են Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը եւ մի խումբ ակադեմիկոսներ։ Այցի նպատակը Արցախցի գործընկերների հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացված ծրագրերը, ձեռքբերումները ներկայացնելն է եւ նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ քննարկում կազմակերպելը։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվիրակության անդամները նախ իրենց գոհունակություն են հայտնել ձևավորված համագործակցությունից, ապա նշել, որ ուրախ են հերթական անգամ Արցախում գտնվելու համար։ Արցախի գիտական Գիտության կենտրոնի տնորեն Անյուտա Սարգսյանն անդրադարձել է այն աջակցությանը, որ կենտրոնին ցուցաբերել են Գիտությունների ազգային ակադեմիան եւ նրա ինստիտուտները։ Հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարարական կենտրոնի եւ էկոլոգնոսերային հետազոտությունների կենտրոնի հետ մենք 12 տարի համագործակցում ենք եւ այդ համագործակցությունների շրջանակներում ունենք արդեն իսկ լաբորատորիաներ, կահավորված եւ գիտական ներուժը վերապատրաստված 2021 թվականից նաեւ մեծ աջակցություն ենք ստացել այդ ինստիտուտների կողմից հունվարի 29-ին բացեցինք նայնե պլյուս արտադրամասը ֆունկցիոնալ կատնամաթերքի եւ փետրվարի 1-ից արդեն իսկ արտադրությունը սկսված նշեմ որ այդ արտադրության մեջ եւ գիտական մեծ աջակցություն ենք ստացել այդ ինստիտուտի կողմից եւ նյութական առումով ասում եք տարվա ընթացքում մեր երիտասարդ գիտաշխատողները մասնակց գնացել են ինստիտուտի կողմից կազմակերպված միջազգային գիտաժողովին, վերապատրաստում են անցել համապատասխան գիտական լաբորատորիաներում։ Էկոլոգնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի կողմից համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում մասնակցություն են ունեցել գիտական աշխատողները ամառային դպրոցի, ցավոքս վերջին ամառային դպրոցին մեր երիտասարդները չկարողացան մասնակցել հարգելի պատճառով։ Արևելագիտության ինստիտուտի կողմից մեր գրադարանը մեծ թվով մասնագիտական գրականություն է ստացել Անյուտա Սարգսյանի խոսքով ռադիոֆիզիկայի եւ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտների կողմից տրամադրվել են լաբորատոր եւ անհրաժեշտ այլ սարքավորումներ, իսկ Երկրաբանության ինստիտուտի կողմից համակարգիչ։ Բյուրականի աստղադիտարանը երկու գիտաճանաչողական ճամբար է կազմակերպել Արցախցի դպրոցականների եւ ամառային դպրոց ուսանողների համար։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Աշոտ Սաղյանը Արցախ լրատվականին պատմել է, թե ինչու է որոշվել հենց այս օրերին գալ Արցախ։ Նրա խոսքով պատերազմից հետո Արցախ այցելությունները պատահական չեն։ Հիմա ենք հենց եկել էր, որ ցույց տանք, որ ամեն դեպքում մենք ձեր հետ ենք։ Գուցե որոշ մարդիկ ուրիշ ձև են մտածում, արտահայտում, բայց Հայաստանի ինտելիգենցիան գիտական աշխարհը գիտություն ամեն ինչ հասկանում է եւ այս բայերին պիտի ավելի շատ լինի ձեր կողքին։ Երևի տեսնում եք, որ պատերազմից հետո մենք ցել ենք մի քանի անգամ ավելի շատ գալու քան թե առաջ էր, իսկ հիմա առավել եւս ճակատագրական պահը որոշեցին գանք ցույց տանք, որ մենք տրամադրված ենք ինչը որ կարող ենք մեր հայրենիքի համար կատարել, ծառայել։ Մենք էլ պետք է այս ոլորտում անենք, էլի։ Արցախի գիտական կենտրոնի հետ համագործակցության գլխավոր նպատակը Արցախին անհրաժեշտ գիտության ճյուղերի զարգացումն է, ասում է Աշոտ Սաղյանն ու հավելում՝ նման հանդիպումները պարբերական կլինեն։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։